كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد Mi smo došli također do onaj jedne veoma daleko istorijske onaj teme, a to jeste predislamski Arapi. Oni se vežu za mnoge kulture, mnoge narode koji su živjeli oko njih u njihovom dakle, okruženju, posebno za Perzijance, za e, Kisru, za njegove sinove, njihovo lozu, jer su oni vladali dobrim dijelom ili jednim dijelom arapskog, današnjeg arapskog polotoka. Kada je umro Ebraha, njega je naslijedio njegov sin Eksum, Ibn Ebraha, a nakon njega, dakle nakon njegove smrti, njega je naslijedio njegov brat Mesruk Ibn Ebraha, vremenom Perzijanci su, odnosno Halalte, Habešije su e, tokom vladavine činili nepravdu, činili fesad po Jemenu. Pa je Sejf Ebu Murre, Sejf Ibn Thi Jezin, odlučio da ide da se žali caru. Kaže, pa je pokušao na sve različite načine da dođe do njega, već nije mu uspjelo. Onda je otišao do Nuamana Ibn Munzira, a on je bio carev namjesnik u Hiri. Kaže, odnosno Kisrin eh, namjesnik u Hiri, ošao njemu da se požali, ovaj ga je odbio, nije ga htio primiti, pa je odlučio se da se požali, požali caru onaj, Bizantijsku. Nikomu nije izašao u susret, nikomu nije htio pomoć. Jednom prilikom dok je Noaman Ibn Mundir bio u posjeti kod Kisre, on kaže, hajde sa mnom, ja ću uvesti kod njega, pa reći kaj šta ti je potreba. Kaže, kad je ušao, maho je glavom. Kaže, Kisra, kakav je ovo budala? Ušao je, kaže, kod mene i trese glavom. Kaže on njemu, mašim glavu od brige koja me stisla. A Kisra je bio puno oholosti bio puno oholosti, kažu da je imao prijestolje, ukrašeno prijestolje, imao je toliku krunu koju nije držao na glavi nego je visla na lancu sa plafona. Toliko je bila velika i teška i ukrašna da nije mogu nosati. Nego bi ga zastrli onaj platnom, uveli ga u, u tu njegovu dvoranu gdje bi on dočekivao onaj e, delegacije i goste i on bi se podvukao pod tu krunu, oni bi ga dakle, sklonili platno i onda bi ga ljudi vidjeli onaj, ispod krune, a krun nije mogao da nosi. Nikom salamu, rabtu, labu, kaže o njemu, ja sam došao da se e, požalim i da mi pomogneš protiv ovih ljudi, abesinci, dakle Habeše, Habešije, čine nered po mojoj zemlji. Nemam snage da im se suprostavim, suprostavim zemlja Arapa je potlačena i tako dalje. Kaže njemu Kisra, ja ti ne mogu pomoći i dadne mu 10.000 dirhema. I on izađe i odmah ih podijeli sirotinji. Pozove njega Kisra nazad, kaže, jesti, opet ga pita, jesi dobar? Ja ti kaj dajem 10.000 dirhema, ti ih i kaže, dijeliš. Kaže, šta ću ja rad, onaj, kad te toliko volim? Kaj podijelio sam tvoje, tvoj ima. Vidi Kisra da ovaj, što bi rekli, mućka. Kaže Kisra njemu, pusti me da onaj, razmislim sa svojim savjetnicima. Kaže jedan savjetnika njemu, zatvori si puni kriminalaca i to istaknutih ubica. Zašto kad je napraviš vojsku od najžešćih kriminalaca i pošalješ sa njim? Pa nek se, kaže, obračunavaju. Pa ako, kaže, pobiju, ako izginu, šta te kaj briga i tako i ti hoćeš da ih, kaže, pobiješ u zatvor. A ako pobijedi, neka i tamo nek vladaju. Opis ih, kaže, udalje od sebe. Međutim, ovaj Noaman Ibn Mundir je bio onaj mudar i on kaže kad je podijelio ne dirheme, nemam ja potrebe za dirhema i ljubav prema tebi i tako dalje. Kad ja kaže imam puna brda u Jemenu zlata, dakle svako brdo u Jemenu je puno zlata i dragog kamenja. Međutim, Kisra nije imao potrebu, zatim nije htio da se onaj usudi da ide na arapski polotok, da šalje svoje vojske i on kaže ja ću ti pripremiti vojsku, tako, tako i on njemu pošalje sa njim dakle, ovih 800 e, ljudi. Kaže, pa mu se suprostavio Mesruk ibn Evraha, kralj Jemena tadašnji, i Munzir, e, Munzir ibn Numan, kažem, bio mu jedan od savjetnika od ovoga Sejfa ibn Zij Jezina, i on njega pita koji je, kaže, kralj. Kaže, vidiš li kaj čovjeka na, na slonu? Kaže, vidim. Vidiš mu, kaže, onaj, njegovu krunu, kaže, vidim. E, kaže, to je on njega kada je taj šmesruk. Kaže, ali sačekaj. Malo prošlo, kaže, gdje ga sad vidiš kada vidim ga na konju? Sa slona na konja. Kaže, gdje ga sad vidiš kada vidim ga na mazgi? Kaže, uzijahu magarče u čirku. Kaže, jeste. Kaže, ponižen, Allah ga ponizio. Kaže, pa mu je prišao, približuje se i hoće da ga gađe. Kaže, slušaj, ako ga pogodiš, oko njega će se okupiti njegove ako ga, kaže, onaj, promašiš, on će se, kaže, raštrkat. Dakle, napašći još gore. Kaže, pa je zategao onaj strelu ili koplje. Kaže, bacio se, pa je prošla, dakle, kroz onaj dragi kamen na, na kruni i prošlo mu kroz glavu. Kaže, pa su oni okupili oko njega. I to je bio kaže, trenutak kada je se završila onaj okupacija onaj Habeša u Jemenu. Kada je krenuo prema Sana ili Sane, današnjoj Sane u Jemenu, došao je na njena vrata Sane i kaže Sejf ibn Zijezin, nemoguće da ja svoju, kaže, onaj, zastavu spustim, da je spušteno unesem u grad Sane, strušte zidne. Dakle, kako se čovjek radilo? Dakle, čovjek koji je bio na svoju ruku, kaže, pa srušali su zidne, da bi on unio zastavu svoju uspravno. Nakon toga su Arapi njemu slali svoje delegacije, normalno, i straha da i on neće osvajati dakle, onaj grad po grad ili pokren po pokrajinu, odnosno pleme po pleme. A od Kureša je došao kod njega Abdul Talib ibn Hašim i tom prilikom Sejf ibn Jezin mu je e, napomenuo da će se roditi u, njihovoj, u njihovom plemenu Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. O tome ću mišala kasnije pri, pričati. Kaže, također u Jemenu je bio Gamdan jedna palača. Jareb ibn Qahtan je sagradio, pa je osvojio kasnije Vajla ibn Hamer ibn Sebe. U tom vremenu ona je imala 20 spratova. Oni koji išta znaju o Jemenu, koji su gledali slike o Jemenu, nešto gledali na, na primijeći da oni inače gradi puno spratova, takve su im građevine uske, ali plaho visoke. Kaže Ibn Hišam, nakon toga, dakle njega je naslidio Vehrez, a onda je kad je umro Vehrez, Kisra postavio njegovog sina Merzibana, sina Vehrezovog, zatim je Merziban umro, pa je Kisra postavio njegovog sina Tinđana. Kad je on umro, <clears throat> postavio njegovog sina da vlada Jemenom i tada je naslijedio vladavinu Bazan u vremenu kad je Allahu poslanik sallallahu sallam dobio objavu. Kaže Ibn Hišam, Zuher im je prenio da je Kisra napisao Bazanu došla je do mene vijest da se pojavio čovjek među Kurešijama u Mekiji. Tvrdi da je vjerovjesnik, idi mu, jer pošalju mu dakle nekoga, idi mu i zatraži nek se pokaje. Ako se ne pokaje, skinem mu glavu i pošalim njegovu glavu. Čiju glavu? Stanikam sallallahu alaihi sallam. Kaže, pa je Bazan poslao svoga onoga namjesnika, poslao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam napisao Bazanu ovako. <clears throat> Allah mi je obećao da ću ubiti kisru ili da će kisra biti ubijen toga i toga dana u tom i tom mjesecu. Kad je došlo, ovaj, eh, kad je došlo pismo Bazanu, on je čekao. Čekao da vidi šta će se desiti. Pa je rekao, ako je stvarno vjerovjesnik i ako zna da će biti kisra ubijen, pokazat će se. Kaže pa je Allah subhanahu ta'ala toga dana kada je njemu došlo pismo, onaj Kisra bio ubijen, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem onako kako je rekao, a Ibn Hisham kaže, ubio ga njegov sin Shayrawayh. Neki kažu da su ga njegovi sinovi, dakle dogovore se da ga ubiju, a na, tada je dakle Kisra izbog onoga odnosa prema pismu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je nekim predajama, kada je pocijepio, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neka Allah pocijepa njegovu dakle vladavinu. Ovaj, dakle, posljednji vazan je onom u kojem govori Kur'an, el fla mim, gulibete er rum, wahum fi adna l'ardi, min ba'di galabihim se jaglibun. Pobjeđeni su Bizantijici u dolini, u najnižoj, dakle, tački zemlji. Također o toj ćemo biti bit kasnije nešto, inša Allah, govoriti. Kada Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam dakle njemu napisao to pismo, on je iz oholosti i srđbe i pocijepao ga, jer nije prihvatan da njega neko može da savjeti, kao što je većina danas oholnika, vladara, iramkema, koji ne može, dakle, niko do njih doprijeti, niko ne može doprijeti do njihova srca. Pa je nakon toga Baza napisao Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, kaže, tvoj gospodar je umio, ubio mog gospodara ove noći. Dakle, poslao mu pismo da obavijeste Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam o istinitosti onoga što mu je Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam nagovijestio. Nakon toga je Bazan poslao Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam pismo u kojem želi da prihvati islam. Pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam kada su pitali od koga smo mi, kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam vi ste od nas, od ehlul bejta. Zuheri kaže da je Allah poslanik sa sve također Selmana rekao Selman je od nas od Ehlul Bejta. Međutim, ovaj događaj, dakle ova ova priča se, Ibn Hisham kaže, može odnositi samo na vrijeme kada Allah poslanik sa Allah i sve bio u Medini. Allah najbolje zna. Nakon toga Allah poslanik sa sellem poslao Halida ibn Velida i Ali ibn Abi Taliba da ih podučavaju islamu, a nakon njih je poslao Ebu Musu Elašarija, Muaza ibn Džebela, i oni su dakle onaj provodili svoje vrijeme u davi podučavajući jemence islamu i tada je islam ušao u Jemen. Međutim Elesu Anasi je bio čovjek koji je tvrdio za sebe da je vjerovjesnik, pa je protirao iz poslanika Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je zavladao, odnosno on je htio da nametne njima da on njega stavi kao poslanika, ali kad je Elesu Anasi ubijen, onda se ponovo islam vratio u Jemen među Jemence. Priča o Satironu, vlasniku Al-Hidra. Hidr ili Hadr je velika palača koju je sagradio prethodni, dakle kralj, a bio je na obali Eufrata, visok, sagrađen, lijep, širok, ispod njega, dakle, otoci, voda, Kaže Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, u potpunosti savršena građevna toga vremena. Kaže Satiron je odlučio, <clears throat> odnosno Satiron se borio sa e, perzijskim onaj, e, kraljevima, kaže pa jednom prilikom Kisra Sabor odlučio da napadne na tu njegovu tvrđavu i znao je da je ne može, dakle, ne može provaliti. Kaže, pa je satri onova kći vidjela sabura. Kaže, ona je njemu poslala pismo, hoćeš li me oženiti da te otvorim kapije? Hoćeš li me oženiti da ti pokažem kako se unutra ulazi? Kaže, on njoj hoću. U jednoj predaj da, da mu je ona poslala ključeve, u drugoj predaj da mu je otvorila, u trećoj predaj da mu je pokazala kako se ulazi, kuda ulazi rijeka, dakle u sam onaj hadr, hedr, pa su, kaže, njegove vojske ušle, normalno njenog oca su onaj, ubili Satirona, a Sabur je zavladao palačom Hedr. Kad je Satiron, e, odnosno kad je Sabur nju odveo u sebi, dakle Satironovu čjerku, kaže prvi noći on primiti da ona ne spava. Kaže on njoj što ne spavaš? Kaka ti je bila postelja kod oca? Kaže sterom je onaj kožne krevete i svilu po njima i okolo sa ružama kaže na njoj, i ni sa tim nisi bila zadovoljna. Pa oca si izdala. Kaj šta ćeš meni uraditi? Kaj čime te je hranio? Hranio me, kaže, mozgovima. Dakle, kod oni, kasnije ako dođemo do priče o onaj eh, Hatim i Mladiju, vidjet ćete kod njih bila specialitet e, mozak, dal od deve, dal od bravčeta. Kaže, i pojio me vinom. Kaže, i to ti nije kaj bilo do, dovoljno. Kaže, pa je naredio da je zavežu pletence prve noć, prve bražne noć, na naredili zavežu pletence za konja, pa je kaj konj otrgu glavu. Sabur, vladar, vojskovođa, vi znate kakvi su vojna lice, da su grubijani, da su opasni, da su uvijek smrknuti, rijetko se kad smiju. Kaže, međutim, kod Sabura je došlo neki od daija, od učenjaka, njegova naroda i savjetovog ga. Savjetovog ga svemu onome što je bilo u njegovom životu i ono što radi, da je život prolazan, da je dunjalog prolazan, da se treba pokajati Allahu i tako dalje. Kaže pa je Sabur se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala i onda je postao jedan od poznatih subtilista, to jeste Zahida i na tome je umru. A spominje se dakle, u jednoj poznatoj knjigi Rautul Anef, onaj, govori se o njegovoj priči, njegovom životu. Benu Ismail i džahilijet njihovog doba, to jeste do vremena pojave Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, objave Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo govorili o Ismailu, njegovim dakle, potomcima, vjerovjesnicima njegovog vremena, kako ga je njegov otac odveo sa njegovom majkom Hadžar, nastanio je u Mekke, tamo gdje nije bilo nikako kažu nikoga ni sa, sa kim se sreli, ni porazgovarali, ni su imali hrane, su imali pića, osim onoga što je on ponio i ostavio sa njima umješeni kad je nestalo vode, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da poteče zemzem, a onda se oko uh, Hadžer okupilo pleme Džurhum i ona im je dozvolila, dakle, pleme Džurhum su pravi Arapi. Pa im je Hadžer dozvolila da nastane Meku, odnosno da nastane dolinu Zemzema, to jest kod, Be, eh, kod Beitullaha, ali da nemaju pravo na vodu, osim što mogu da popiju i da je koriste svoje potrebe, ali oni nisu njeni vlasnici. Također se prenosi da je Ibrahim a.s. dolazio na burak, obilazio je iz Bitul Maktis, jer Ibrahim a.s. živi u Bitul Maktis, obilazio je Ibra, odnosno Ismaila i Hadžeru. Pa je također vam poznato, mi smo govorili da je Ismail oženio jednu onaj, ženu od Džurhuma, pa Ibrahim rekao se rastavi, pa je oženio posle drugu ženu, a ona mu je rodila 12 od djece, Nabita, Hajzera, Menšu, Mesme, Amaši, Ademu, Adara, Jatura, Nišiju, Tajima i Kajzima imao je samo jednu kćerku po imenu Nesma. Zatim su se Arapi Hidžaza e, mogli podijeliti, odnosno mogli razdvajati u koje kakve loze, ali uglavnom sve se loze Arapa vraćaju na ove njegove sinove, odnosno na Ismaila, ali i salatu veselam. Kaže, pa su Džurhum nakon izvjesnog vremena uh, htjeli da zavladaju Mekom, protjerali su prave Mekelije Arape na brda, okolna brda, a oni su zavladali Mekom i Zemzemom i onda su oni bili ti koji su koristili i Meku i Kjabu i ono što se dakle onaj e, dešavalo od hađa, od pojenja hađa, od očekivanja, a također su ubirali porez. Međutim, na jednoj su, pra, na jednoj su strani bili onaj e, džurhum, pleme džurhum, a na drugoj strani su bile huza, Kaže, pa su jedni i drugi jedni i drugi su, kaže, koristili dolazak hađija, pa bi im naplaćivali ulazni i izlazni porez. Dakle, ono što se danas dešava, što plaćate kad idete na umir na hađ, to nije ništa novo. On to radi od Tavrina, još od dakle, vremena posle Ismaila, ali i salatu vaselam. Nakon toga je došlo do rata između Đurhuma i Hature, pa su se došlo do velike bitke u Sumeidi, dakle unutar Mekke. I onda je zavladao Mekom uh, eh, Madad, jedan od potomaka je Ismaila alaihi salatu wasalam. Nakon njega je došla, odnosno prešla vlast njegovom sinu Harisu, a onda Amru ibn Harisu, a mi smo Amru ibn Harisu govorili prije ovoga. Međutim, pleme Džurhum nisu pazili na hormet, na svetost Mekke, stalno su poticali dakle, na, na ratove i jedini koji su se mogli suprostaviti bilo je pleme Huza. Pleme Huza pod vodstvom, odnosno potomak Amr, Amra ibn a, a, Amira, a prošli put smo govorili da Amr ibn Amir izašao iz Jemena potajno i nije htio reći obavijesti svoj narod jer je očekivao da će dakle, bujica odnijeti, porušiti branu i uništiti onaj sab. Huza su također bili potomci Benu Ismaila. Kaže, kada se sakupili da se bore protiv njih, dakle pleme Benu Huza, ostala djeca Benu Ismail su se podijelili u, u skupine. Neki su htjeli, neki nisu htjeli. Bili su podijeli u pleme Benu Bekr, Ibn Abdul Menat i Habšan. Kaže, pa se Amr ibn Haris, i, dakle sin od Madada al-đurhumija, postave kao njihov vođa i on je, dakle, onaj, predvodio u vojsci, tada su oni savladali džurhum i protirali su ih prema, onaj, ponovo prema Jemenu. Priča o Huza, odnosno Huzaj i Amr ibn Luhaju i kako su se pojavili kipovi unutar Mekke Kaže Ibn, e, Ibn Ishak, dobili su, kaže, ime zato što su se odvojili od e, onaj djece Amra ibn Amira, kada su došli iz Jemena, htijući da odu za Šam. Kaže, Huza su preuzeli vladavinu od tog trenutka kada su protirali Džurhum, preuzeli su vladavinu nad Mekom, preuzeli su vladavinu nad svim onim što se dakle, ticalo hađa, služenja kjabi, pojenja hađija, hranjena hađija, opremanja i tako dalje, sve što se onaj odnosilo na hađ. Kusaj Kulab ili Kilab je oženio kćerku od eh, Halila ibn Habešije, kaže pa mu je ona rodila četvero djeci. Abdu Dara, Abdu Menafa, Abdu Luza i Abda. Zatim su, kaže, oni preuzeli služenje Kjabe. Huza su služili Kjabu, odnosno e, Harem, otprilike 300 godina, neki kažu istoričar 500 godina. Bili su poznati po tome da su onaj, bili sposobni dakle za vladavinu i ostalo je u njihovoj vladavini tih 300 ili 500 godina a od njih, odnosno njihov vođa ili njihov predvodnik je bio Amr ibn Luhaj. Amr ibn Luhaj je imao toliko imetka da bi znao u samo jednoj godini iskopat 20 očiju 20 deva. Kaže, to je bio njihov taj paganski period kada bi čovjek imao hiljad deva, hiljad to je skop oko, jedno oko. Da dadne na znanje, a to se radilo u javnost, da se pokaže kako je on bogat, oholost, džahilijet, kaže to je radio u vrijeme onaj kad se okupljala masa čak što više znao je zaklati i po, po 10.000 deva da samo on hrani hadžije dakle čitao vrijeme dok dolaze da obavljaju hadž on bi ih hranio kaže hranio ih je sa onaj sa maslom sa medom i također sa, sa, sa medom halalte sa onaj maslom medom i, i mesom kaže pa je on zbog tog svog ugleda, tog svog bogatstva, preuzeo vladavu na svima i niko se njemu ni u čem nije suprostavljao. Abn Ibn Haj jednom prilikom je otišao prema Šamu zbog nekih svojih potreba. Kaže, kad je došao do Maba u zemlji Balka, zate kod za Amalik, kaže, vidio je da obožavaju različita, različita, ona, različite kipove. Amlak je bio potomak Umejlika ibn Laviza ibn Sama ibn Nuha. Kaže, kad ih je vidio da ona obožavaju kitove, e, kipove, on šta, šta radite, što ih obožavate? Kaže, ovo su naši bogovi, kad nam treba kiše, oni ih tražimo, kad nam treba pomoć, oni ih tražimo, on nam dadnu kišu, on nam daju pomoć. Kaže, pa vam se to svidjelo. Kaže, hoćete dati meni jednog tog boga da ga ponesem sa svom svom narodu veku? Kaže, nijem daćemo ti. Pa su mu dali, kod Mekelija je postao kasnije najugledniji, a to je bio jedan bog njihov koji su on htjela se riješi po imenu Hubel. Dakle, prvog boga koji je on donio u božanstvo kipa kamen je bio Hubel Amr ibn Luhaj. Kaže Ibn Ishak, rahmehullah ta'ala, postoji, kaže, tvrdnja da je da su oni počeli obožavati kamenje od uh, Benu Is, uh, Ismaila i da u Meki nikada prije toga nije bilo širka, a od tada su do te mjere obožavali dakle koji kakve onaj e, svoje tvorevine i kamenje kad bi krenuli iz Mekke ponijeli bi sa sobom iz Mekke kamen i oko njega gdje god došlo oko njega bi oko njega bi tavafile ako ne bi imali onaj kamen ne bi ga mogli ponijeti ili bi zaboravili on bi kaže nakupili nešto malo prašne pomozli bi devu ili ovcu ili kozu i onda ta tavafile bi oko toga Ibn Isa kaže oni su ovim zamijenili vjeru Ibrahima i Ismaila alejhimu salatu ve selam počeli su obožavati božanstva i kipove i to je bila to je bio prvi trenutak zablude onaj Arapa iako je ostalo da se veliča Betul Haram ostao je tavaf dakle ostao je Hadži umra ostalo je onaj stajanje na Arefatu na Muzdelifi klale se žrtve e, nijetio se dakle Hadži umra i znalo se zato onaj, ali oni su izmijenili vjeru Ibrahima a.s. pa su čak i u svojim telbijama govorili kako Ibn Isak ovdje navodi pa kaže govorili bi lebejk Allahume lebejk lebejke la šarike leke illahu velek odnosno odazivamo se Allahu, odazivamo se ti nemaš sudruga osim sudruga koji je tvoj temliku u ama melek posjeduješ njega i ono što on posjeduje dakle ovo je bila njihova telbija misleći da time veličaju Allaha, u stvari to je bio očiti širk. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْسَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Većina njih neće vjerovati u Allaha, a da neće biti mušrici. Kaže Suhejli i drugi, prvi koji je podučio ovu telbiju Amra ibn Lahaja je bio Iblis, kam je došao u liku jednog starca, pa mu je ponavljao, a on je, dakle, ponavljao, odnosno govorio, on mu je ponavljao za njim. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad god bi čuo, čuo da kažu lebejke la šarike leke illa huve leke temlik huve ma melek, kad god bi čuo Allah poslani sada se na njihu džahilijetsku ili pagansku ili onaj božačku telbiju, kaže Allah poslani sada se govorio, odnosno prenosi Ibn sad govorio bi kad, kad, odnosno dosta i dosta, nije mogu da sluša sallallahu alaihi veselam. Imam Buharija prenosi predaj od Ebu Hureyre da Allah poslani sallallahu alaihi veselam rekao, prvi koji je uveo saibu i onaj saiba, dakle vrsta deva, to je bila deva, koja kad bi otela ili jest otela bi peter od devčadi, on bi joj načeli uši i rekli ona se više ni za šta ne smije koristiti, ne smije se klat, ne smije se jesti, pustite je nek sajbe, znači ostavljena. Pustite je nek hoda po pustinji. Kaže i prvi koji je obožavao kipove od Ebu Huzaje Amribne, eh, Amribne Amir, odnosno eh, Amin Ibn Lahaj, ja sam ga, kaže, vidio u džehennemu kako nosi, odnosno nosi svoju utrobu, nosi svoja crijeva. Od se prenosi da je čuo Sejidna Ibn Musajeba je da je rekao Bahira, dakle to sve vrste deva koje su oni izmišljali. Kaže Bahira, njeno vime bi zaharamili, dakle niko je nije smio da muze nakon što bi ona otelila toliko i tolku. Sajba je ona koju bi oni ostavljali ili bi je samo onaj e, poklonili svojim božanstvima. Također Ham vrsta dromedara, to jeste mužjaka deve i to je sve Amr ibn Lahaj uveo u njihovu, ona, njihove običaje, iako to nije bilo ništa vezano za islam. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam Amra ibn Amira Luhayya kako nosi svoje eh, svoja crijeva u džehennemu, on je prvi koji je uveo saibu. Poglavlje neznanje Arapa. Od Ibn Abbas se prenosi Kaže, ako hoćeš da učiš o džehlu Arapa, čitaj tri stvari. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, izgubljeni su oni koji su ubili svoju djecu, sefehen, to jeste iz neumlja, bez znanja. I zabranili su sebe ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao, izmišljajući o Allahu subhanahu wa ta'ala laži i krenuli su putem zablude nakon što su bili na pravom putu. Jer od Ibrahima, odnosno od Ismaila, alimu sallatu wa salam, ostao je islam do toga vremena dok Amr ibn Luhaj nije uveo ove novatarije, odnosno u novu vjeru, novi šarijat koji nije imao veze nikakve sa islamom. Izmišljali su milost prema životinjama, iako Allah subhanahu wa ta'ala nije onaj naredio, niti im je do, do, objavio, dao dakle, bilo kakav dokaz, kao što je danas pokušava se na zapadu to bože da se prikaže, dakle ja tu je kažem licemjerstvo zapada u odnosu prema životinjama i odnosu prema ljudima. Više se posvećuju pravima životinja nego se posvećuju pravima životinja. Halalte, pravima životinja nego pravima ljudi. Zbog čega? Kažu to Bože, ne smiju se životinje klat na takav takav način da bi muslimanima uskratili njihovo pravo. Dokazuju tu koji kakvim teorijama da se životinja manje pati ako je ona šamute strujom, elektrikom ili elektrošokom, a ona dok onog trenutka čeka, dakle ona je pri punoj svijesti, ali je zgrčena. Dok nju koljač prekoji ili dok svinju ubode ili šta već radi sa njom, nebitno, ona se čita u to vrijeme pati. Ona ni najmanje ne, ne žure. Ima tih, tih puno klipova na internet, možete to naći da vidite koja je to patnja. Za, ra za razliku od šarijatskog klanja, koji je fakat onaj, e, zasigurno i zdravije i bolje i zato je zove halal meso zbog toga što je šarijatsko klanje. Oni se nisu, dakle, klonili božanstava, isto kao što su u vrijeme Nuha, alaihi salatu wasalam, bila božanstva, pa kažu oni, nemojte ostaviti svoja božanstva, nemojte zapostaviti veda, sua, jegusa, jauka i nesra, a kaže Allah, te barik wa ta'ala, kada dal du kathira, mnoge su ostavili u zaplodi. Kaže Ibn Ishak, Uadi je prepadao, pripadao plemenu Beni Kelb ibn Murre. Bio je postavljen u Deumetu Džendel, Suva je pripao Beni Huzelu, Ibni Ilijasu, Ibni Mudrike, Ibni Mudar, bio je postavljen na mjesto Rahatu. Jeguth je pripadao Beni Enamo, Ibni Matiju, kaže od porodica Džereša, a bio je postavljen u mjestu zvanom Džereš. Jeuh je pripadao Hamdanu u Jemenu, plemenu Beni Hajewan, a onaj Nesr je pripadao Homerijama, to jeste u mjestu Zul Kilaa. Što znači da su božanstva koja je obožavao Nuhov narod, da su ta božanstva posle prenešena i među Arape. Koji je donio? Koji je otkupo? Nakon poplave su bili u pijesku, u glini, u blatu. Koji je otkupo? Iblis im je otkupo. Kaže Ibn Hak, u Havlanu, u njihovoj zemlji je bila, bio, kaže, kip, zvao se Amo Enes. Amo Enes znači Amidža Enes. Kaže, njemu su davali prisege, njemu su donosili svoje usjeve i svoje žrtve. Onda su ga pripisali Allahu da je on Allahov sudrug, pa bi, su, pa bi govorili ono što je njegovo, to je njegovo i to pripada Allahu, ono što je Allahovo, to ne pripada am enesu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ođalu lillahi mima adera min al harfi ulen amina siba. Pa su pripremili, odnosno odvojili su ono za Allaha od usjeva i od stoki, a u stvari Allah subhanahu wa ta'ala kaže ono što je bilo Allahovo ne pripada Allahu, ono što je pri, bilo njihovim božanstvima, to pripada njihovim božanstvima, što znači se Allah subhanahu wa ta'ala odluči svakog vida širka. Ibn Isa kaže, devs su imali onaj svoga kipa, Amr ibn Hameme Dosi, Kurešije su imale svoga kipa, odma pored Kjabe su ga postavili, ja sam malo prije spomenuo da je to bio njihov glavni kip po imenu Hubel. Kaže Ibn Hišam, prvi dakle, kip koji je Amar ibn Luhaj donio u Meku je bio Hubel. Također su božanstva uzeli Isafa i Nailu i to postavili su i odma kod samog zem, zemzema. Tu su klali svoje žrtve, a Isaf i Naila su bili poznati po tome da su htjeli ili su počinili zinaluk unutar Kjabi, neki kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala pretvorio u kamene, dakle kipove, prije nešto su išta učinili da nisu krenavali čast Kaabe, nek samo zbog njihove one želje. Drugi kažu da su počinili blud, pa je Allah te barke ta'ala pretvorio u dva kamena, a oni su i posle učinili svojim božanstvima, a oko njih su tavafili i pored njih su klali svoje žrtve, misleći da na taj način čini onaj neko hajrli dijelo. Vakidi kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je naredio da se onaj e, sruši, da se razbije na ila, na dan kad je oslobodio Meku, kaže, izašla je onaj e, crna šeitanka. Kaže, bacala je po svom licu prašinu i kukala je zbog onoga što se desilo. Ibna, Ibn Isan kaže, svaka porodica je imala svoga boga, odnosno svoje božanstvo. Kad bi krenuli iz kuće i kad bi se vraćali, oni bi, dakle, onaj, trljali se po tom kamenu po sebi ima ovdje jedan na izlaz, on počesto dođe nekad i odi u džamiju i klanja i dođe na dersu. I kad god ja završim ders, krenem kuću, on se trlja od mene i ja ga krenem, šta to radi, osjećam se ko hubel. Kaže on, šehrad beričetaj. Ga nemoj, reko, molim te, varkala, Lafik, nemoj to reko rad. Ali to su ubjeđenja kod... <laughs> to, to su ubjeđenja kod ljudi, dakle, da onaj... Vidite nešto, Omer ibn Hatab radi Anhu kaže, kad je prišao crnom kamenu, kaže, vallahi, ja znadem da si ti samo kamen, la te doru, la te niti koristiš, niti štetiš. Dakle, ne, ne štetiš, ne koristiš, dakle, ništa ne možeš pridoniti. Ali kada nisam vidio Allaha poslanika, sallallahu sallam, ljubi, ne bi ti ja nikad poljubio. Omer. Ko će drugi tu reći nego Omer? Ali, ako tu crni kamen, dakle, hađarul esved, koji je urađen u kjavu, koji je Allah sallam, poslu i žene, tako dalje, ne zaslužuje da bude više od onoga nego što jeste, kad odete na umre ili na hađ, vidjet ćete tamo ljudi se trljaju od Mekamu Ibrahim, tamo naj, ja ne znam je ono zlato ili mesing, nemam pojma od čega je ono napravljeno oko Mekamu Ibrahim, pa trljaju se od, pa trljaju se od Ruknu Lijemani, Ruknu Lijemani onaj čošak prije Hadžaru Lesveda, pa trljaju se od Čebenski one zastare, pa trljaju se od Čavu, pa, se trljaju, pa odjeću, pa tam, pa vam, pa onda stanu u red, pa uzmu jedan drugima i hrame, gorni i hrame, muškarci, ili se džade, trljaju se džade, ponesu. A vi bi, made in China, i ono, i ono, ono sve, sve došlo nemojte misliti da su Arabi proizveli ni onaj čebenski ogrtač, ni one vjeze, oni vežu. Dakle, oni pravi one vjezove. Ima Maksus, ona ekipa koja to radi, krojača, ali sve je to odnekle uveženo. Da li iz Pakistana, da li iz Indije, da li iz Kine, nebitno. A narod nema. Ima li, toga, ima li tih vidova, dakle, onaj, kod nas, u Bosni i Hercegovini, na našim krajevima? Slavo. Mašala te varke, Rahman. Znači, te vidi ovdje očuvan. Baš mi je drago. Kaže, Arapi su toga vremena, isto kao što su cijenili kjavu, cijenili su koje kakve svoje građevine, odraživali bi sluge i one koji bi čuvare i sluge, one koji bi čistili, a tu bi privlačili mnogobrojne narode ili narode svojih planera da tavafe, da donose žrtve i normalno sve od toga se dakle, uvijek profitiralo. Kurešije i Benu Kenane, Eluza, oni su također bili čuvari onaj Neki Lat je pripadao Sekifu ili pleme Benu Thaqif u Tajfu. Njega su obsluživali Benu Mu'atib ibn Thaqif, dakle od plemena Sekifa. Menat je pripadao Eusu i Hazređu u Medini. Stanovnici Medine su ga držali na, prema onaj Crvenom moru, pa ga je porušio Ebu Sufjan radijel anhu u Ardah. Zulhilese je pripadao Devsu i Hasamu u Beđili, a Keabel je manije, dakle još jedna Keaba koju su oni sebi sagradili, su onaj, e, sagradili je u Tubali, to jeste da bi parirala ovoj Keabi u Mekiji. Također imali su još jednu onaj, građevinu, Ram, koji je pripadao, pripadao plemenu Benu Hamir, i stanovnicima Jemena i svako imao svoju kuću, svoju kjavu, svoga boga, svoje božanstvo, imali su svoje obrede, mogu se da tavafe svugdje i nisu uopšte morali da idu onaj na hač. Kaže Ibn Ketir, rahmehullah ta'ala, dakle nakon što je završio priču o ovome, govori o Adnanu, djedu Arapa u Hidžazu. Nema, kaže, sumnje da je Adnan od potomaka Ismaila, sina Ibrahimova, alihimu salatu wasalam, ali se, kaže, istoričar razilazi koliko je bilo djedova između Adnana i Ismaila. Neki kažu da je bilo 40 djedova, odnosno očeva, neki kažu da ih je bilo 10, 30, 20, 5, 9, tako dalje. Međutim, Ibn Kethir, onaj, e, spomni stav od Hafiza Ibn Hasuhelija, kaže niko ne može odrediti koliko je bilo između Adnana i Ismaila onaj e, vijekova niti godina, niti koliko je bilo očeva jer u to vrijeme nije bilo nikoga koji je mogao da piše istoriju, nego se prenosilo s koljena na koljeno, stari bi govorili mlađima pa se to pamtilo. To se zove ulema u neseb. Kod nas je to prije bilo, stari su ljudi znali, to jeste porodična stabla su znali da prati, nisu bilježili porodična stabla, nego su pratili pa bi prenosili. Onaj ko se hoće da oženi, kaj ne možeš se ženiti, njegov djedo i njegov djedo zajedno čuvali ovce i tako dalje, sto to koljeno i on to nađu i zabrane omladin da se ženi. I kod nas je danas ostala ta svetnja, koje se koljeno kod nas može uzmati? Molim. Šesto, je li tako da šesto? Čini se šesto koljeno. I, I to ako ne nađu podršku još kakve tetke, da je ona, e onda tu. Dakle, nikakve veze sa Allahom smanatila vjerom. Kome god da otvorite tu te teme stvar ne treba ni otvarati. Jer džehl, dakle džehl ovdašnji, ovih naroda i džehl današnji naroda nije plaho daleko odmaku i zato ostaje na, onaj, na omladini da iskorijene te loše običaje, da iskorijene ono što se čini od idolatrije, od, eh, kako se zove, od širka, od svega što se danas prodaje za jeftine cijene našim narodu. Vi imate toga, dakle, mnogo kad dođe ljeto. Ja uvijek pitam zašto nema dovišta zim. Što nema dovišta zim? Mislim, a, a pusti to hladno, ba, i badet, i badet. Slabo turizam, doći Arapi. Jer muslimani svoj ibadet vježu za nešto što se zove kamerijska godina, to jeste po mjesecu i zato se kamerijska godina pomira svaki, dakle svaki ibadet se pomira za koliko? Za deset dana. Ibadeti su vezani za mjesto i za vrijeme. Nema ni jednog ibadeta vremenskog ili mjesnog, a da nije za njega došla naredba u Kur'anu i Sunnetu sve ono što je došlo Kur'anom i Sunnetom, da se treba raditi na određenom mjestu ili određeno vrijeme, zna se propis. Ako danas, kako se ti zoveš? Alen, jesi išao nikad na umru? Nisi. Nisi, otićeš im šalo, nahađi na umru. Znaš šta je stajanje na refatu? Jesi kad čuo? Stajanje na refatu na dan prije što ćemo mi da koljemo kurbane. Možda se sutra stajati na refatu. Ko odi sutra na refat, na šta je otišao? Ni nešto. Dobro, hajmo na Muzelifu. Muzelifa je posla Arefata. Odmah. Kriješ prema neki dođeš na Muzelifu. Muzelifa je malo kamenita. Možemo se preko stajati na, na Muzelifu. Sutra posla Akšama. Ne može. Što rekli naši seljaci, ne mere. Ne može se stajati na Muzelifu. Posle Muzelifu hoćemo na minu ponovo. Ma ne možeš bez izstajati, nisi ublehan. Što ćeš kad te vidi, taj neće biti budala i došao na... Ne može, jednostavno ne može stajati. Ja ovdje govorim, Eldare, o nijetu i badeta. Dobro. Kako se ti zoveš? Ti, Mrki. Bilal. Tebe znam kad si bio malehan. Bilale. Barkala fik. Hoćemo da još jedan Bajram uvedemo nakon mjesec dana. Biće nam zimi, dosadno, četenija. Znaš šta je četenija? Ne znam, šaral benat, ne znaš kako se to pravi. Hoćemo da četiniju pravimo za bajram. Možemo li? Ne možemo. Za, molim, zašto, zašto se vodi polemika non stop oko tih koji kakvih? Dakle, ceremonija, mjesta i tako dalje ili vremenskih perioda da se treba nešto od ibadeta činiti u tom i tom dobu, tako i tako. Allah te bareke ve ta'ala počastio ovaj ummet ono čega se odrekli jevreji i kršćani petka. Odrekli se petka. Jevreji su odrekli petka pa prihvatili da im bude dan svetkovine koji? Subota. Kršćani su odbili petak pa prihvatili da im bude dan svetkovine koji? Nedjelja. I tako se spominje u istoriji čovečanstva. Subota i nedjelja. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi pa je Allah počastio ovaj umet petkom. Počastio petkom. I trenutkom petak zbog samog ibajeta, zbog onoga pripremanja, čišćenja, da se musliman pripremi za džumu i tako dalje, i vrijednosti koji, onoga koji porane i dođe u džamiju, da kao da žrtvao da je u kravu, ovcu, kokoš i tako dalje, ili onoga koji iskoristi trenutak od ikindije do akšama pa da dobije Allaha Đalešanu trenutak koji Allah neće odbiti ničiju dovu. Dakle, imaš taj petak. Međutim, jok, oktobar je došao, rakija ne smije propasti, buracu puna, kom na sve strane, takozvani uništavajući, ili kako je on nazive, vesele mašine, to se hrklja svugdje, dakle, voza se. Ja pitam, ja to svaki godin kajem gdje god vidite neko peče rakiju, prijavite ga za ilegalnu proizvodnju opojenih pića. <laughs> Slobodno prijavite, zvonite inspekciju, međutim ne može, ja sam mislim da može, ne možeš ništa. Kaže, kad dođe inspekcija, to mi je tam nekom, da ga Allah uputi na pravi put, bali, kaže, za ličnu potrebu. Isto kaže ko pekmez i ošljiva je udrbljena štrađim. Čuj pekmez i šipak i vaš šipak. Dakle, ne možete im ništa. Ali kad, je, kad dođe ljeto, kad dođe dovište, on je prvi tamo, on sjede kraj Fendije, bez obzira što on završio oktobar fest, onaj. <laughs> Ali, meni je strašno žao što se ovo mi eh, rijetko i priča i pokuša, se pokuša se stvari izmijeniti u našem društvu. Vjerujte da mnogo ima zala o, koji, o kojih treba i razgovarati, a na vama omladi, ja vidim večeras da su ovdje uglavnom, da je omladna, vi trebate iskoristiti svoj život i svoje vrijeme u borbi protiv toga. Nije to ko što su radili posle rata bombu, kašikaru, kazan da ga razvara. Ne, ne treba to raditi. Ne treba, jer to neko smatra, jel kazan je metak? Otkud je metak? Kazan je metak. Kaza nije imetak. Cuko nije imetak, svinja nije imetak, slika nije imetak, muzički instrument nije imetak. A drugo što je u zakonu kod nas imetak. Ja govorim švijeski stav. Ali ne možeš ti prema tuđem postupati tako da nekoga napadaš, da mu oduzimaš, da mu lupaš, da uništavaš. Ne imaš pravo na to. Ali imaš pravo da ljude opozoravaš i da mijenjaš situaciju oko sebe. Kusaj ibn Kulab, Kusaj ibn Kulab je bio uglednik u svome narodu. Kaže, pa je sakupio Kurejšije iz različitih plemena, potpomogao se sa njima protiv plemena Benu Huza, da ih protjera iz Mekke, kao što smo malo prije govorili. A bilo je, kaže, onaj, e, bilo je njihova nepravda dostigla u Mekki, jer nisu više onaj, cijelni poštovali svetost Mekki, pa je uspio sa tim plemenima da ih protjera. Kusaj, čiji sin se zvao Kusaj? Kusaj Odej. Kaže, Kusaj je služio Bitul Haramu i samoj Meki, on i njegov, onaj, njegov narod, pa su ga oni postavili za svoga kralja kao dakle predvodnika u vjeri i dunjalku, to jeste sve stvari se vraćale njemu, odnosno njega su slušali, njemu se poko, poko, pokoravali. Kaže, preuzeo je na sebe da on odjeva kjabu, da on poji hađije, da on hrani, da dočekuje. On je vodio skupštinu, ona je meke, on je nosio zastavu i on je bio najugledniji, najugledniji čovjek u Mekke. Kad je Kusaj ostario, ove stvari je prenio na Kurešije, e, dakle, odnosno od Kurešija, prenuo je svome sinu Abdudaru. Bio je Abdudar najstariji sin. Njegov, njegova braća Abdumenaf, Abdušems i Abd, a malo prije sam ih spomenuo, jer je Kusaj oženio Hubu. Kaže, oni su bili u vrijeme svoga oca već istaknuti, bili su poznati, bili su bogati, tako dalje. Pa je neš, nečim je htio da ga ona, njegov otac istakne Abdudara, pa mu je dao, prenio na njega sve ove onaj, ovlasti. Kad je Kusaj preselio, braća od Abdudara su se pobunili i napravili su onaj e, dogovor da razriješi svoga brata. Normalno, razriješiti nekoga da mu oduzmeš službu Kiabe i da mu oduzmeš, oduzmeš službu Hadžija, značilo je rat. <clears throat> Međutim, oni se sakupili, to se zvala Daro Nedve, ili skupština, sakupili se u Daro Nedve, postali su ispre, se, ispred sebe vrč ili burence, časka, kosti, čanak, mirisa i kaže svi su se uhvatili za ruke, stavili su ruke unutra, pa se ovo nazvalo savez mirišljivih i nije došlo do proljevanja krvi. Zatim Ibn Kethir kaže priča o Haldu ibn Sinanu al Abesiju. Ibn Abbas kaže došla je, kaže, kći od Halda ibn Sinana Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi ve sellem prostru svoj grtači, kaže kći vjerovjesnika kojeg je narod zapostavio. Ibn Abbas kaže, spomenuti Halid ibn Sinan kod Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem to je vjerovjesnik koji ga zapostavio i uništio njegov narod. Zatim kaže Ibn Abbas, odnosno uh, ibn ha uh, e, Hafiz ibn Hajar, ne znamo da li ovaj hadis meukuf ili je marfu'a. Naime, Halid ibn Sinan al-Abesi je bio u stvari dobar, pobožan čovjek, nije bio vjerovjesnik, imao je onaj neki od kerameta i kako se istakao među svojim narodom, kažu da je u njegovo vrijeme pojavljivala se vatra koja bi uništavala sve. Šta je ta vatra bila? Je to bio vulkan? Je to bila neka ona rupa metana, butana? Ja ne znam. Kaže, pa je Haldi Sinan rekao, ja ću je savladati. Kaže, ako odem prema toj vatri i ne vratim se, nemojte me zvati po mom imenu. Kaže, šute, ja ću se vratiti. Kaže, pa je otišao i borio se protiv te vatre da je zatvori, da zatvori u toj rupi, pa je nestao. Nije ga bilo dugo vremena, pa jedan po imenu e, Ibn Raja al-Mazi rekao, halde, halde. Kažu njemu, je li rekao da ga ne zovite po njegovom imenu? Kaže, pa je hal naišao, nosi svoju glavu. Kaže, jesam vam rekao, nemojte zvati po mom imenu. Kaže, zakopajte me ovdje i prvi, dakle, magarac koji najđe bez noge, tad me otkopajte. Ja ću se, kaže, ja ću oživjeti. Kaže, pa su sjedli tu pored njegovog kabura i kad je naišao ovaj magarac bez noge, kaže, otkopajte ga. Kaže, ovaj, nemojte ga otkopavati. Hoćete li kaj da Arapi na arapskom politiku pričaju kako smo mi ona, iskopavamo mrtvi iz kaburova? Zato je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, rekao Hald ibn Sinan je vjerovjesnik koji je njegov narod uništio, odnosno narod ga ubio. Kao što i kod Ebu Enesa da je Semak ibn Harb, kada je Allahom poslanih sam bio upitan, kada je zake nebio dahu, kaumuhu, to je vjerovjesnik koji je uništio njegov narod. Kaže, kada je došao sin od Halda ibn Sinana, Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, da je Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem rekao, merhaben bi ibn Ehi, onaj, dobrodošao sin moga brata, Međutim, kaže ovi su predaje Mursel, nema potvrde da su vjerodostojne. Allah najbolje zna. Zatim priča o Hatimu Ta'iju, najpoznatijem plementom čovjeku među Arapima u vrijeme džahilijeta. <clears throat> Hatim ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Hašređ, njegovo je dakle ime poznato među Arapima i dan danas i još uvijek se spominje po svojoj plemenitosti, njegov sin Adi ibn Hatim je bio ashab Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kako mu je otac bio u džahilijetu, Hatim je bio u islamu. Odnosno, Adi ibn Hatim je bio u islamu. Međutim, kada je upitao Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Hatim kaže, ima li moj otac kakve koristi? Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ذاك راد أمره fedrekehu. On je htio ono što je postigo. Dakle, on je htio da bude spominjan međunarodom, njega će narod spominjati. Ali sa islamom nema ništa, jer on nikada nije rekao onaj da vjeruje u Allaha Đelešanu. Kaže, Katra, Katri prenosio odadi ibn Hatima da je rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam Hatim, moj otac je vezao rodbinske veze, činio je, činio je, činio je, kaže Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, tvoj otac je dobio ono što je tražio. U sahihu se prenosi da su pitali Allahov poznika sallallahu alaihi wa sallam o njemu i njegovom običaju kako je dočekivao dosk, goste, kako je onaj oslobađao robove, kako je dijelio sadaku. Kaže Allahov poznika sallallahu alaihi wa sallam on nikada nije rekao rabih firli hatijeti je umedin gospodar oprosti moje grijehe na sunjem danu što znači da čovjek nije bio onaj vjernikom. Kaže Ali ibn Abi Talib, subhanallah, kako je malo ljudi koji hoće da čine hajr. Čudim se, kaže čovjeku, da mu dođe njegov brat musliman sa bilo kakvom potrebom. Daje mu šansu da učini hajr, a on niti želi da ga čini, niti želi seva, niti se boji kazne kod Allaha Đelešanu. Treba da požuri sa plementim ljudima, to jeste da pokaže svoju plementost, da bi postigao ili da bi krenuo putem spasa. Kaže neki od ljudi, žrtvovao bih, kaže, tebe, i oca, odnosno žrtvovao bih oca i majku za tebe, Emiru Muminin. Jes čuo, kaže, to da Allahova poslanika? Kaže, da. I čuo sam, kaže, bolje od toga. Kaže, kad je Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, zarobio robkinje na tajiju, zarobio je, kaže, jednu robkinju, Hamra la Asa, pa je opisuje ovdje Zelfa, Aifa, tako spominje njene onaj, svojstva, visoka, mršava, lijepa, blijede kože, oči u takvih, takvog nosa, takve kose, ispravno stoji. Kaže, svidjela mi se, pa sam tio da je zatražim od Allahova posljednika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, pa me njena ljepota učinila da sam zaboravio šta hoću toliko bila lijepa da nisam znao ni da trebam da tražim da Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je rekla, Muhammede, ja, kaže, tebi, od tebe tražiš da me pustiš. Nemoj dopustiti da mi se Arapi smiju i da neko kaže kako je kćerka od Hatima, odnosno od Adija ibn ovoga, Thaija, ona je bila ponižena kao robkinja. Kaže pa je Allahom poslanik sa vselem pustio. I to je to bilo vrijeme kada je Hatim primio islam. Kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam o djevojko da je, kaže, tvoj otac bio vjernikom, mi bi, kaže, sad donosili rahmet na njega, odnosno govorili bi rahime kullah. Hatim Atayi. govori o svome ocu Adiju. Kaže, jedne noći je žena uspavala svojih šestero djeci. Svako djete je jaukalo od bolova i gladi. Kaže, nije imala ništa. Ni da ih nahrane, ni da ih napoji. Kad je uspavala jedno po jedno, najstarija čjerka je se pravila da spava. Kaže, pa ona, kad je prišla svom djete da vidi, kaže, zaspala, nije spavala. Kad ne spavaš, ova je šutla. Kaže, pa ona izašla i otišla ome, uh, Adiju, tražići od njega da joj pomogne. Kaže ona njemu, uspavala sam, kaže, djecu, a zavijali su kovukovi. Danima ništa nisu jeli. Kaže on njoj, hajde i kaže, povedi mene, hajde i probudi. Kaže, pa je povela Odibni Ketir, kaže, poput Noja je, kaže, hodala, a djeca oko nje trče. <clears throat> kaže, pa je zaklo najboljeg svoga konja najboljeg svoga konja koji on jahu. Kaj zaklu i dao da jedi od mesa ili da uzme od mesa šta je najbolji. Pa je rekao, sramota je da sami vi jedete, zovite kaj sav svoj narod, kaže neka pojdu. Dakle, toliko je bila njegova plementost. Kaže Ebre Ajaš, pitali su Hatima, jel ikad iko bio plemeniti od tebe? Kaže, jeste. Jednom sam prilikom došao kod dječaka je tima u noć Imao je stotinu ovaca. Kaže, pa mi je zaklo jednu ovcu i donio on pitom šta hodaj, rekao sam mozak. Kaže, pa mi se svidio mozak. I onda kad je on je donosio dok se nisam, kaže, ja najao i zaspu. Ujutru, kaže, kad sam izašao iz njegovog šatora, vidio sam da je stotinu ovaca oko šatora poklo. Kaže, kako se ga nagradio? Kaže, dao sam stotinu deva. Dakle, ovaj koliko je bio plement, ovaj htio da bude još plemeniti od njega. To je dakle neki od predislamskih događaja, predislamskih Arapa u džahilijetu, ali ovo im nije pomagalo, kao što Allah poslanik sallallahu alejhi ve kaže, ovi ljudi nisu bili vjernici, mi ćemo sljedeći put nastaviti inshallah i završiti taj predislamski period do pojave Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي